alhamdulillahi Rabbil alamin allohga cheksiz hamdlar bo'lsin qarindoshlarimiz xitoy poytaxti Beijingdagi Tiananmen maydoniga istishodi amaliyot qilishga muvaffaq bo'ldi biz mana shu qiyin kunlarda avval qisablardan o'rin olgan shu mujohid va mujohida qarindoshlarimizni tabriklaymiz va ularga dunyo oxiratda katta ajr savob tilaymiz mana bu qarindoshlarimizning jamoatimiz bilan tashkiliy va yoki boshqa munosabatning bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar ularning bergan qurbonliqlari bizning qurbonligimiz ularning oil tavobatlari bizning ota ona akuka uka singillarimiz va biz ulardan faxrlanamiz tavandiki nashidini dunyoning har qaysi joylaridagi allohning kalimasini oliy qilish yo'lidagi shahidlarimizga va ularning oil tavobatlariga hadya qilamiz shahid bo'lib ketdi ular qoldik bizlar omonatga sahib bo'lib qoldik bizlar shahid bo'lib ketdi ular qoldik bizlar omonatga sohib bo'lib kaldık bizler. Ketti ular hatır xotirjamlik diyarga. bu imtihan dunyosiga qoldiq gözler Ketti ular hatır cemlik diyarga Bu imtihan dünyasına kaldık bizler Her kim ister biri daim sadıklıkni sadık bulup ketti ular kaldık bizler en çok arzu idi bizge şu şehitlik armanığa yetti ular kaldık bizlar ang chong orzu edi bizga shu shahidlik armonga yetdi ular qoldik bizlar doim sapda iduq birga hiç ayrilmay Kettim rassadni qo'yib qoldik bizlar dilga savdosh edi bizga birodarlar bir aslida ketdi qo'yib qoldik bizlar dilga savdosh idi bizga birodarlar bir aslida katti qo'yib qoldik bizlar shahid bo'lib katti ular qoldik bizlar omonatga sohib bo'lib qoldik Bizler ketti ular hatır xotirjamlik diyorga bu imtihan dunyosiga qoldiq bizler hech bir meva ko'rmay ketdi tikib ko'chat şu shumiviga ig'iz tegib qoldiq bizlar robbimizdin doim tilab sodiqlikni shahidlarning izin bisib qoldiq bizlar Rabbimizden daim tilep sadıklıklı Şehitlerinin izin bisip kaldık bizler Şehit bulup ketti ular kaldık bizler Amanekke sahip bulup olduk bizler Hayta didar müştak bulup kaldık bizler Hayta didar müştak bulup kaldık bizler